malfortezzo de concentrigio chi el cerbo lavado manco de dormo ofte conducas al problema e pri concentrigio chi el i de cerbo i montras ma longa i pens interrompoi estas accompanatai de la forfluo de granda i quanto i da cerba Normal case, tio ocasas dum dormo. Gi servas alla for transporto de rubai productoi. Se oni tro malfrue en litigias, au se oni dum nocte longe mal dormas, tiam plei ofte tio rimarcigias la venontan tagon. Oni estas mal concentrita, perdas la focuson, au oni ec havas pens interrompoin. Por el trovi, cio ocasas cetio en la cerbo, esplorista te amo, de la Massachusettsa Instituto pri Tecnologio, plenumis nun experimentoin, cun dudexes volontuloi. La personoi devis plenumi simplain vidain cae acusticain tascoin, dum ilia cerbo estis tralumigita, helpe de speciala formo de funccia magnetresona tomografio. Exemple, ili devis premi butonon, ecte kiam cruzo sur ecrano farigis quar angulo partoprenantoi kiwi suferis pro manco de dormo, havis, ciel attendite, signife pli mal bonain resultoin. Ili estis pli mal rapidae, cae celc foie, ili ec mal trafis la tutan tascon. Ancao en la cerbo estis videblae aliai procedoi olce riposintai personoi, raportas la esploristoi nun en faca magazino pri neuroscienzo. Dum la pens interrompoi, fluis ondo de liquaggio el la zerbo. Secve, la liquaggio refluis. En pli frua studagio la te amo jam estis constatinta che la zerbo spina liquaggio fluas dum dormo la ritmae ondoi oni credas che tia maniere estas forigatai rubai productoi ciui collectigis dum tage. Supposeble la procedo helpas teni la cerbon sana cae funczi pova. Laula esploristoi shainas quaz aula corpo provas postfari tiun purigan proceson ce dormo manco dum maldorma stato, IE costoi de attento. Se oni ne dormas, la ondoi genas la maldormon, clarigas sciencisto. Laula unua autorino, la procedo compensas versaine la dormo deficiton. Char la cerbo tiel urge besonas dormon, gi provas atingi dorm similan staton por certigi siain funccioin. La esploristoi crome constatis che ancau aliai corpai shangigioi estas accompanatai de pens interrompoi. Spirado cae corbatado mal rapidigis, cae dec tu secundoin antau la trairo de la liquaggio ondo, la pupiloi tutte mal grandigis. Supposeble temas pri tut corpa procedo.